tapi ke rakyat negara Astina coba kembali kepada fitrah manusia itu hakikat dari reformasi Iya. kita gitu menemukan gempungan tadi jadi dibelaan kusenarea Iya. iya nah panustrungan putusan raja sudah ketok palu malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja gesah gesah sudah jadi keprak keprate keputusan raja Keprak. laras laras laras paman kumaha? Nah, kepres. Raja itu mimpi. Raja Astina ngimpen ngimpen nasang Nandraih bisa negara bakal kembali ke semula bakada da Medan sejahtera tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang Hai uttek Semar Badraaya jadi tumba untuk negara astina ini supaya tenttrem raharja di alun-alun negara harusm atau otak itu otak Semar Badra ayat Sadayyananyhun keur Manu urang Sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis urang menta utek Semar Badranaya satuju KB yo beres instruksi instruksi Mana mangga mangga mangga mangga instruksi ya instruksi ya kumaha kasihhan kesempatan Kalah pikir sesangan silahkan banget para alun-maklum kas suhu meninggal di pabripun di Kalah karena kumuping yuk pers jadi kaputusan raja Kaula sangat tesju karenaia kaputusan raja karena anak nah Nahanpentingan paralu-maklum kasul paras jadi Kaputusan Rajat upami Iia parantos jadi Kaputusan Rajat mala paras di satujuanku kepada dewan paras Dewana kemudian menang Pakjogok di mana-mana aya laporan pertanggungan jawab raja ulah dijen objek kuara rajin ulu ulu ulu ulu nah hange eh, margi ya teh bakal ngarugikeun salah sawios ah kaputusan Rajaasaasa kaputusan ja di gugu kesadayana upami kaputusan ja teh kekapentingan negara bangsa katut hirup jejakgdina agammana up keputusan Raja mata karrugikan negara jeng bangsa mata karribugen mata jadi mamala anta isttina negara kegara tiasa gempungan Dewi tiasa buswarah beli anu pakat milarian di Ja Kal keluargana acara nenek robah de margi bakal ayaonuh ah. pasti panangan bulan Semart rakyat Amarrta papako masyarakatkem mungkin pemerintahgara Amarta bakkenrayaatna upami urang maksa Sadayana minta otak Semar Baranaya nganu hart pemerintah negara Amarta bomakju anu mamalakna bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta dimana perang antara negara jenggara anu rusak rakyat ekonomi bakal lebihwih rusak malahba dimulkan korban upjadian perang tidak negara kegara tinggali negara-negara nujen anu korban anutik anu teba tem gempungan di Kaulat17 upa millik negara di Tulanku otak Semar Barenaya kaj urang astina parantos mikirdina agama hmm. margi itu merupakan pil palsapa kurangrang sedayana salahku manusia diwajibkan tappakurtadadakur jentes rakur lain nganung hati Utek Semar Baranaya dilak dibunuh pu warga Semar salti gedenakwang war tapi tapi urang astina Sadayana upamigara Astina palai pagigih jengngkateng temangara coba pola pikir cara Semar pakai wala Semar pola pikir Paman Semart sempengangken-ngken Mar menyerahkan datna alam nyashi karena adik jeing goreng alam bisaci oh. dimaki dihina dipitnah osok maneh nagalawan tapi maneh namanya sok nem mungkin lalawan lamun batu ngewate mana namanya ah ke battu adamundwaan kalau dia sobar tawakal, iman, takwa, itu semar. Walasan asihan dedehan tadi anggo. Walasannya ahan dedehan asihan sili asah sili asih sili asu. Pada melan semar teteh. Hmm. Semar tara mabok. Ah, ah. Semar tara judi. Ah. ngomong ke Batur jadi Semar masukok ne maungken jati diri numawi Sadayana anuling ulah waka asukairi Mucan pangi jeung jati dirigah mimpi pola pikir salah semak kru dipakai kurang astina